Поглеждам по мен път и бягам Поглеждам понякога светлото Очите ми се стягат Живея на ръбът, крача към ръбът Стигам до ръбът, не падам Връщам се и бягам към ръбът Страдам, ставам и по гръб не лежа Тежа на мястото си, в тясното си имение Въздействам със силата си върху твоето мнение Живея в къщата на болката Връщаме към живота болката Връщам лентата от роката Виж в детството ми болката В лицето ти плюе повече Мога от това Когато поискам съм по петите ти те влача към ръбът Всеки бяга към светлината Лута се търси тунела, Всеки бяга от тъмнината Лудост, която ме е обзела Не се намесвай не бягай към двата фара Не се обръщай, тичай към тъмното Към отвъдното Не чуваш, тичаш към какво Не виждаш, тичаш към кого Какво съм правила тук с някой Какво с кого Не влизай в дирите ми и не питай защо Върви си по твоят път, не спирай между релсите Не ме пипай, пази си духът на въпроси Не отговарям, крача в тунелите на метрото Разкопка в метрото на злото Ти не трябва да гледаш пръчките от ръждата по плочките? Не чуваш ли стъпките от краката ми в локвите? Какво виждаш в тъмното? Гледаш в тъмното, губиш посоката в тъмното и изхода е някъде там в тъмното влагата ставите на гръбнака ти хрущят ли Треската мускулите в бедрата ти болят ли Лъчите процеждащи се в решетките В очите горят ли влагата дишейки В дробовете ти разкъсва ли Искам да те завлека в тунела по-надолу Зад камари от тухли и буклуци Студени камери Нагоре-надолу коридори Стомана на голо Извод от падащи бутци Подземни лабиринти от ходове и изходи тръсти, Обикаляш ли на лош ход си без изход си Отпусни се в кълта, крещи в кълта Размъжи кълта по раните, не окачай колана на тавана гредите между релсите високи са Отпечатъците от стъпки в цимента дълбоки са Следите от ужаса в пукнатините още влажни са Лъчите от Венера ти в тунела вече тъмни са Какво си правил тук дълбокото от тук нататък Само аз знам и както ти така и друг ще ме попита защо съм там На въпроси не отговарям, крача в тунелите на метрото Разходка в метрото на злото, ти не трябва да гледаш Ти питаш какво да поемеш, да вземеш, когато надолу се спускаш и стенеш. Тъмното приеми, прибери се в здрача, куки закача в тавана, не плача, прибрала съм джоба, се кача и те в черен чувал, мога да влача. Запивам пирони, където премина, но изход не търся, плувате на мина. Сенките питай погребани трупове, гледат ли, ровят ли, памет ли, грабят ли, връзка с обърното търсиш, но знаеш, тунела измъкване няма. Спри да дълбаеш, не дишай, прилепи, плашиш, спри да задаваш въпроси, защо не си ти не отговарям, крача тунелите на метро, то е разходка в метрото на злото, ти не трябва да